بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر بعث بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين हशर पिया पढ़ूं सिंधीअ में हुनजी माना जी करण जी कोशिशि करियूं पिया हाणे पता आहियूं हिते मिसाल अलाह ताला कम असल हिकु मसल कम असल लज़ीन में क़बल हिम हिकिड़ो मिसाल खां अॻु वारनि जो यानी बनी कैनुखा जो ॾिनई ऐं खां पोइ हाल मसल शैतान इसक़ इंसान अकफर हिननि जो कमु ई जेके मुनाफ़िक़ आहिनि जेके चवनि था ॿियनि खे भई असीं मदद कंदासूं तव्हांजी ऐं तव्हांखे जेका ॾियूं त असीं बि तव्हां सां गॾु निकिरी वेंदासीं हलिया ऐं जेकॾहिं तव्हांजे ख़िलाफ़ु का ॻाल्हि असांखे चयूं त असीं हुनजी ॻाल्हि मञींदासूं कोन को ऐं जेकॾहिं तव्हां सां विड़िया त असीं तव्हांजी मदद कंदासूं पर अलाह ताला चयो त पोइ न को हू विढ़ंदा न को को हुनजी मदद कंदा ऐं न को को हुनजे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं को कमु थियो त को हुनजी मुखालफ़त कंदा ही कूड़ा आहिनि हाणे हिन जो मिसाल अलाह ताला हिते ॿुधाए थो त हुनजो मिसाल ईअं आहे जीअं शैतान जो इज़काल अली इंसान अकफुर इंसान खे चए थो शैतान त कुफ़ुर कर फल मां कैफ़ पोइ हुजे हू कुफ़ुर करे चुको फ काल इनी बरी हुम मिनख तोखां बरी आहियां आऊं तोखां मूंसां मुंहिंजो तोसां को वास्तो कोन्हे ऐं ॿार आहियां तुंहिंजे कम खां निकितल आहियां यानी तुंहिंजे तोसां गॾु कोन आहियां फल मां कफ़र काल इन बरी हुयमि यानी मां ॿरी आहियां तोसां मिनख इनी आलमीन ऐं ॾिजां थो अलाह खां यानी तुंहिंजे सिलसिले में आऊं तोसां कोन आहियां शरीक ऐं भॼां थो हाणे हीअ अहिड़ी आयत आहे जेका हिन खां अॻु में सूरत अनफाल में आई अॻ में या पोइ आई आहे हुन हुनजो मतिलबु आहे पंहिंजो उहो बि चए थो शैतान हुते सूरत अनफाल में अलाह ताला फरमाए थो हीअ सूरत अनफाल जी आहे अठेतालीह आयत वज़ई न लहोम शैतानोम शैतान जेके आहिनि हुनखे सुहिणा करे अमल पंहिंजो ॾेखारिया वकाल व काल लाखु योम हुन चयो शैतान हुननि खे चयो यानी शैतान बनी बनी किनाना वारा हुआ जेके हुननि भारत असीं बनी बकर जे ख़िलाफ़ु विढ़ंदासीं उन्हनि सां कुरेश कृष्णा गॾिजी पोइ उनजो शैतान जी शकिल में थी आयो हुन जो शैतान जेको आहे शकिल में थी आयो विढ़ण हुनखे ॿुधाइण जे लाइ हुनजी नालो माण्हूअ जो जंहिंजी शकिल में आयो हुनजो नालो सुराख बिन मालिक उन जी शकिल में आयो त भगनी बकर सां अॼु विढ़ंदासूं ऐं पंहिंजो हिन जी मदद कंदासीं क्रेशिन सां पाण उते इज़ैन लहम इज़न नास तव्हां ते अॼु को बि इंसाननि मज़ा फतह ग़ालिब न थी सघंदो तव्हां ते सगारो न थी सघंदो व इनी जार लखुम आउं तव्हांजो मददगारु आहियां ऐं तुंहिंजो जार आहियां ऐं तुंहिंजो तर्फ़दार आहियां पोइ जॾहिं ॿ लश्कर जॾहिं गॾिया यानी कुरैशियुनि जो लश्कर हुन पासे हेॾा मुस्लमाननि जो भदर जे इलाइक़े जंग में जॾहिं गॾु थिया ऐं विढ़णु लॻा ऐं वज़त थी पई अलाए इस्लाम उते आयो ऐं फरिश्ता आया तव्हांखे शेतान जेको आहे हुननि खे ॾिठो त हीअ त पहुतो पियो आहे ऐं मनायक पता पिया आहिनि पोइ हुते फल मार तारा आतिल फे तव्हां पोइ ॾिठा भई जहिड़ो पिया कनि नकस अला आखे वहे पोइ पंहिंजे पुठि वरी भॻो पेरनि जी खुड़ीअ ते ज़ोर लॻाए वरी भॻो पोइ थिए वकाल इन हे सा ॻाल्हि अहिड़े लफ़्ज़ त आउं तव्हां खां बरी आहियां मुंहिंजो को तव्हां सां वास्तो कोन्हे को इन आराम माला तरो न ई थोरो वधा वाधारे आहे ऐं उहा शइ ॾिसां थो जेका तई कोन था ॾिसो यानी हर जिबई इस्लाम खे ॾिठई हुनजे घोड़ो घोड़े खे ॾिठई या ॿिया फर्श था ॾिठई इनी आराम माला तरो न ॾिसां थो जेको तव्हां कोन था ॾिसो इन अख़ाफ़ुल्लाह आऊं त अलाह खां ॾिजां थो त अलाह खां अलाह ऐं शरीद लिखाब ऐं अलाह आहे बि सख़्तु अकाब ॾियण वारो शैतान खे चए त डपु कयो हज़रत इब्न अब्बास फरमाए जेकॾहिं शैतान खे जिबई इस्लाम ॾिसी त पोइ पकिड़े हुननि जे हवाले कंदो पंहिंजे मुस्लमाननि जे त पोइ हुनजे चए में कोन ईंदा वग़ैरह हाणे इहा ॻाल्हि मतिलबु शैतान जेको आहे अहिड़े नमूने सां विच में अचे थो पाण इंसान जी सूरत में यानी इंसानु अचे थो तव्हां तव्हां इंसानु आहे पर उहो ॼण शैतान आहे या शैतान ख़ुदि जेको आहे सो इंसानु आहे इंसानु ख़ुदि शैतान आहे अहिड़ी ॻाल्हि तमामु वॾी आहे बहरहाल अहिड़े क़िस्म सां इहा थी हाणे हिते फ़ुरमायूं सूरत हशर में त शैतान शैतान इज़ाल इंसान कुफ़ुर कुफ़ुर कुफ़ुर कर कर कफ़र पोइ जॾहिं करे तैतान करुके काल इन आऊं तोखां बरी आहियां ऐं तोसां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे तुंहिंजो तोसां को वास्तो कोन्हे मुंहिंजो इन अलाह ऐं अलाह खां ॾिजां थो रब अल आलमी जेको जो रब आहे फ़क़ान आक़िबत हुमा अन हुमा फिनार ख़ालिदैन फी आहे पोइ ॿई जेके आहिनि से आक़िबत उन्हनि जी पछाड़ी उन्हनि जी इहा आहे त उहे ॿई हूंदा बाहि में यानी जेके काफ़र आहिनि उहे शैतान आहे त भई ॿई धुरियूं जेके आहिनि से अन हुमा फिनार ख़ाल दाइन फ़िया दौलख में हूंदा जिते हमेशह रहंदा व ज़ालिक़ुा उ ज़ालिमीन या जुज़ा आहे इहो बदिलो आहे ज़ालिमनि जे लाइ हाणे फरमाए अॻिते या आयु हलज़ीन आ मनू ईमान वारनि खे मुखा थिए थो अलाह ताला या या आयु हलज़ीन आ आयु हलज़ीन आ आमन तक़ुल्ला अलाह खां जिजो हे ईमान वारो अलाह खां जिजो वल तंज़ुर क़दमत ले ख़ाम ऐं अलाह खां ऐं भल ॾिसे हर नफ़्स छा पेश कयई सुभाणे लाइ वल तंज़ुर तंज़ुर ॾिसे भले नफ़्स मां क़दमत ले गद गद ग सुभाणे सुभाणे माना आख़िरत जे लाइ हीअ अॼु ई आहे जेकी दुनिया आहे हले पई जॾहिं मरी वेंदासूं त सुभाणे जेको ॾींहुं आहे क़यामत वारो उहो सुभाणे गद गद जी माना सुभाणे माना हिते क़यामत जी माना मंझि ऐं अलाह खां ॾिजो वरी ॿीहर अलाह साॻी आयत में छा था मोकिलियो चङाई था मोकिलियो बुछराई था मोकिलियो चङाई मोकिलींदो त जन्नत में वेंदो बि मोकिलींदो त दौज़ में वेंदो ॾिसो त छा था मोकिलियो वल तंज़ुर नफ़सुला ऐं अलाह खां ॾिजो इन अलाह बेशक अल्ला ताली ख़बर रखे थो जेको बि तव्हां अमल करियो था तामलून जेके अमल करियो था उहो अलाह ताला खे सॼी ख़बर आहे त तव्हां कहिड़ा अमल था करियो उन्हनि वांगुरु न थियो जिन अला ताला खे विसारे छॾियो नसू न विसारे छॾनि पोइ अल्ला ताला खे जो हुननि विसारियो त अलाह ताली वरी उन्हनि खे विसारे छॾियो हाणे इहो थींदो ॼण हिते दुनिया में माण्हू अलाह खे विसारे थो आख़िरत में अलाह चए थो भले तव्हां मूंखे कोन्ह सुञातो ॼण दुनिया में आयो आऊं तव्हांखे कोन सुञाणा आऊं तव्हांखे विसारे छॾिया इहो जनमु पियो अथव हाणे मूंखां ॻाल्हि विसरी वई असां वटि त वीचारा हूंदा हुआ पंहिंजा टालपुर साहिबु पंहिंजे ख़ैरपुर जा पोइ कोठु ॾिजी वियो कहिड़ो कोठु आहे हिते मुंझड़े तोधड़े खे कंहिंखे वीचारे खे चयो हिन खे मोकिले छॾियो असांखे हिन कोर्ट में अचे उहो त कोर्ट जेल खानो तॾहिं कोर्ट में रहंदा कोन हाणे शायदि रहनि बि था माण्हू भरिसां कोर्ट जे अलाह ताला हुननि खे विसारे छॾियो उला कमु फासकून इहे बेशक जेके आहिनि फासक आहिनि ला अस्ती अलाह ताला हिते मिसाल थो ॾिए अस जेके दौलख जा वारा माण्हू आहिनि दौलख में वञण वारा आहिनि ऐं जेके जिनत में वञण वारा आहिनि उहे हिकु जहिड़ा न आहिनि यानी हिकु ईमान वारा ऐं काफ़र हिकु जहिड़ा न आहिनि अंधा ऐं सॼा हिकु जहिड़ा न आहिनि मतिलबु मुख़्तलिफ़ नमूने सां अलाह ताला इहा ॻाल्हि करे थो जिते मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हिते फरमाए थो लवी असाबुनार नार वारा या वारा बराबरि न आहिनि उन्हनि जे वसाबल जिनत जेके जिनत जा माण्हू आहिनि जिनत जा अक़दार आहिनि बहिश्त वारा आहिनि साहिबु जिनत हुज़ून जन्नत वारा साहिब जेके आहिनि जन्नत में वञण वारा आहिनि जेके से कामयाबु आहिनि फ़ाइज़ आहिनि फाज़ फ़ौज़नि अज़ीम इहा वॾी कामयाबी आहे ऐं हू मुराद माणींदड़ आहिनि साईं बेरवाल साहिबु लिखियो आहे फ़ाइज़ून मुराद माणींदड़ आहिनि ऐं त हू जेके जानमी आहिनि से त चुठा ॻाल्हि ॻाल्हि हुनजी जहिड़ा त कोन्हनि इहे फरमाए थो जेकॾहिं किताब हीउ क़ुर जेको मोकिलियो मोकिलियो आहे असां तव्हां अॼु ताईं नथा मञो अबू लहब ऐं अबू जहल ऐं वलीद बिन वग़ैरह ऐं फलाणा फलाणा फलाणा नथा जेके मञनि त हीअ हीअ जेकी किताब अहिड़ो आहे जेको असीं जेकॾहिं जबल ते मोकिलियो आहे तमामु ज़बरदस्तु आयत आहे लवनज़ल नवाज़ल क़ुर अला जबल हू ख़श अमत सद्य अम इन ख़ुशिला त जबल जेको आहे सो अलाह जी ख़शियत खां टुटी पवां पुर्ज़ा पुर्ज़ा थी वञे हा ख़ाश आहिनि मुत आहिनि फाटी पिया फाटण वांगुरु ख़शियत तिलकियल अमसाल ही मिसाल आहिनि नदरीबु हवाल आहिनि नास असां माण्हुनि जे लाइ ठाहिया मिस मिसाल मिसाल छा ॾियूं हुयो जबल ते जे मोकिल जा इंसान जी दिलि माना जबल जे दिलि खां बि सख़्तु आहे काफ़र जी दिलि जेका सभु सूरत बकर में फरमाई त हीअ दिलि दिलि जेका आहे असां के दिलियूं अहिड़ियूं आहिनि जेको पथर पथर खां बि सख़्तु आहिनि कल हिजारत ऐं अशद हेजर त पंहिंजो त अहिड़े नमूने सां हिन जी जेकॾहिं असीं जबल ते मोकिलियूं आहे इहो क़ुर वरी इंसान मोकिलियो त इंसान मञे कोन थो अॻे त तिलकल अमसाल नदर बुह ॾींदासीं काशतम सदियनि मूं त सद अमीन ख़शियत अलाह जे डप खां जबल टुटी पवे हा पर तिलकल अमसाल इहे मिसाल ॾिना असां नद्रे बोहाल ॾिनास ठाहिया न असां माण्हुनि जे लाइ अलहम इहे त फ़ख़्रु त जीअं फ़िक्रु कनि अलाह ताला जो सिलसिले में हाणे शुरू सूरत आयत थी पंहिंजो अलाह जी तस्वीर अलाह जे हमद अलाह जी वाखाण अलाह जे मज सां ऐं पंहिंजे छा चइजे त तहलील सां त तकबीर सां तस्वीर सां हाणे आख़िर में जेके टे आयतूं आहिनि से त भई अलाह ताला जा सुहिणा नाला आहिनि हिन मज़ ऐं इहा सूरत सॼी अलाह जे नालनि सां भरियल आहे ॼण सॼी वॾी बरक़त वारी सूरत आहे ऐं हीअ सुर शुरू में आख़िर में हीअ इहे आयतूं जेके आहिनि अल अल अल अल अल अल अलाह उहो आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे हूअ हाणे ॾिसो त हूअ जेको आहे हिते ऐं सुञा थो तेरहं घणा पंज छह यारहं दफ़ा हिन मंझि आहे ऐं हूअ हूअ अब्जत जे हिसाब सां हे जा पंज ऐं वाव जा छह पंज छह यारहं त यारहं दफ़ा आहे हिते हूअ हूअ हूअ हूअ ऐं हूअ जेको आहे हूअ हूअ जेको आहे सो इस्म आज़म जो हिसो आहे आयतुल कुर्सी जो हिसो आहे हूअ अल अलाह ताला जो नालो आहे ॼणु हिते हिते यारहं दफ़ा इस्तेमालु थिए थो लज़ी हू अलाह उहो आहे जेको ला अलाह हूअ उन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे हू उहो आहे हूअ ऐं हूअ हिन शुरू में हिन फ्रेज़ जे आलिम अल इल्म जो ग़ैब जो इल्मु ॼाणंदड़ आहे उहो शहादत ऐं गवाह आहे ज़ाहिर खे जेको पधरी आहे शइ उनखे ॼाणे थो ऐं जेका मख़फ़ी आहे ग़ैब में आहे उनखे ॼाणे थो ालिमु उल ग़ैब उहा शहादत उहा रहमान रहीम ऐं हू जेको आहे सो वॾो रहमान आहे रहीम आहे बख़्शींदड़ आहे महिरबानी आहे रहीम रहमान सॼी कल्क ते आहे مسلمان मुस्लमान काफ़र सभिनी ते आहे रहीम जेको आहे आख़िरत में आहे ऐं पंहिंजो रुगो मोमिनन ते आहे हिन माना हू اللہ अल अल अल अल अल अल अल अल अलाह हू उहो अलाह आहे अलज़ी ला अलाह अल अल अल हुन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे को वरी हूअ हूअ हूअ वरी शुअ में हिन फ्रेज़ जे बि अलाह अलाह लज़ी ला अलाह अल बादशाह आहे तक़दीस वारो आहे सलाम सलामती वारो आहे सलामती ॾींदड़ आहे अल मोमिन ऐं अमन ॾींदड़ आहे मोमिन मोमिन अमन में रखे थो सॼी जान खे सॼी माण्हुनि खे अल अलमुमिन निगहबान आहे क्राइटेरियन आहे जो पधरो करण वारो आहे सिस खे कूड़ खे बातल खे हक़ खे मुहाइमिन जब्बार मुहिमिन आहे क़ुरान थिए तौरात थिए तौरात में जेका ॻाल्हि ग़लति लिखियलु आहे उनखे पधिरो करे ॾेखारियो त हीअ ग़लति आहे हीअ सही आहे हिन सेंस में क़रान बि मुहिम आहे अलाह ताला ख़ुदि मुहिम आहे अल अज़ीज़ आहे ताक़त वारो सघारो इज़त वारो आहे अल जबार झुकाईंदड़ आहे जबर जबर वारो जबर वारो आहे माना ॿिए खे वठी ॾिछी वञा झुकाए थो हल हेठि माना उहो त कबर त किबरिया हुआ कवि वॾाई वारो आहे वॾी वॾाई वारो मुतकबिर हाणे मुतकबिर नथो ठहे इंसान खे त मुतकबिर थिए अलाह ताला खे जुगाए थो त हू मुतकबिर आहे कबीर आहे वॾाई वारो आहे वॾाई जी माना इहा आहे पोइ हुन में वरी माना इंसान जी हैसियत में जॾहिं माना कजे थी त हथीलो आहे हथीलो हाणे अलाह ताला कोन चइबो तूं हथीलो आहीं इंसानु हथीलो थो थिए जो पाण खे वॾाई वॾाई वारो थो सम्झे पाण खे अलाह जे बराबरि थो सम्झे तंहिं करे पियो सम्झे मूं तकब्र आहे त तकबुरु करण वारो आहे हथ वॾाई करण वारो आहे सुहान अलाह अमा शकूर अलाह ताला पाक आहे सुभी ऐं जेको शरी कनि था हुननि ॻाल्हियुनि खां यानी चवंदा हुनखे पुटु आहे हुनखे जीअं धीअ आहिनि हुनजो हीअं आहे उहो हीअं आहे कॾहिं निंड थो करे सुम्हे थो हीअं थो करे हूअं थो करे ऐं सभई जेके बि जन ॻाल्हियुनि सां तव्हां शरीक था कयो उनखे पुटनि न धीअनि अबनि ऐं ॾाॾनि ऐं चचनि ऐं पुफनि हुनखे कोई कोन्हे को हुन खां पाक आहे अलाह ताला न को हुनखे ज़ाल आहे न को हुनखे पुटु आहे न को लम वलम वलम कुफ़न हुन जहिड़ो कोई बराबरि हुनजो बराबरि कोन्हे को उहो हाणे आख़िरी आयत होल्ला ख़ालिक उहो अलाह आहे जेको ख़ालिक ख़लकींदड़ आहे अलियो नओं बणाईंदड़ु पहिरियों दफ़ो बणाईंदड़ु आहे अल अल अल अल अलसवर सूरत ॾिए थो सूरत ठाहींदड़ु आहे शकिलियूं ठाहींदड़ु आहे लाहुल आसमा उल उसना उन जे लाइ आहिनि सभु सुहिणा नाला हसीन नाला जेके सुठा ई वारा नाला चङाई वारा नाला सभु अलाह जा नाला आहिनि असमा उल इहो सभ्य लहू मुआ फिसिस समावात जेकी बि आसमान में आहे वल आरद ज़मीन में जेकी आहे सो तस्बी करे थो पाकाई बयानु करे थो अलाह ताला जी यु सभ्य लहू मुआिसमावात वल आरद वहू वल अज़ीज़ हकीम ऐं उहो बेशक इज़त वारो आहे ज़बरदस्तु आहे सगारो आहे ताक़त वारो आहे अल ऐं हकीम आहे हिकमत वारो आहे हाणे सूरत शूभ जेका थी अहिड़े नमूने सां थी जो फरमाई त सब लिलाह माफ़िस समावात माफ़िल अर्द वहुअल अज़ीज़ उल हकीम सब लिलाह माफ़िस समावात सब लिलाह माफ़िस समावात व माफ़िल अर्द वहुअल अज़ीज़ उल हकीम हाणे आख़िर में इहो सभ्य इहो सभ्य लहू माफ़िस समावात वल अर्द वहुअल अज़ीज़ उल हकीम अज़ीज़ उल हकीम ऐं